Martxoak hogeita labu gaur rastelena data hau berrio albistegia duzue, berriozar erratiaren albiste eman kizuna, Koni Korazonen jambo dokumentalaren proiektzioa ahora ekarriz zirekiko dugu gaurko albistegia dokumentalaren proiektzioa gozatzeko geita bat pertsona elkartu ziren atzo kulturgunean bereen gaztetxoen desagerpenat salatzeko senieta arteko e-, ekuatoriarrek sortutako mugimenduaz ziarduen proiektzioa jarduera hau ze erakundeak antolatua izan zen eta aste honetan zehar bestelako jarduerak egingo dituzte. Bihar tertulia politikoa izango dugu berriozar erratian eta hause bigarren saioa izango da geurean. Horretan ideologia ezberdinako berriozartarrak bilduko dira berriozarko herrieri dagozkion gaietaz hitz egiteko zehazki. Bihar langabezi izango da ez tabaidagai. Eta politika utzi gabe aste azken honetan osoko bilkura ospatuko da Zortzi puntu izango dira gai zerrenda osatzen dutenak, horietatik punturik nagusiena, Saharako herriari egingo zaion laguntza eta elkartasuna dirazpena da. Zuzenki ezaugarri horietako adirazpena, Nafarroan lehena, bestetik hilabete honetako udalbatzan mozio bakarra izango da ezabe da gai. Mozioa zeina dekatunen pesisia zidiar duen, guzti hau, asteazken nunetan, arratxeleko sei territan. eta asteazken unedan ere gaztea asanbladak antolatutako bideo ez da jarduera hau Euskararen inguruko jardunaldietan azkena izango da. Gazteak gaztelekuan bilduko dira proiektzioa ikusi eta ez da datzeko. Itzordua, asteazkenean arratxeleko zazpiretan. eta txori zuri dantza taldeak hogeita mabosgarren urte urrena ospatuko du apililaren bostean. Egunerako hainbat jarduera antolatu dituzte txori dantza poteoa eta herri afaria besteak beste. Hala ere, eguneko jarduera nagusia dantza jaialdia izango da. Dantza jaialdia zeina atxaldez mendialdea eskolako ekitalde aretoan egingo den. eta eulateko gaztea terpean egingo den gazte kanpalian izen amateko EPA luzatu da. Ikariarik eta berriozarko udalak gazte kanpaliaren antolatzaileak izen amateko EPA luzatzea erabaki dute zehazki martxuaren hogeita arte luzatuko da. Kanpalia eulate herrian egingo da apirilaren hogeita batetik hogeita lauera horretan hainbat jarduera eta aktivitate daude aurre ikusirik beste batzuen artean urre ederrara bisita eta kobazuloetan espeleologia ia ikitea, izen amateko harratxeleko ordutegian tegian, bostetatik zortziak bitarte gaztelekura urbildu barko dira gazte interesdunek, esen bezala asteazken hau, baina lehen agosie eta informazio gilagorako ikariari abildua hotmail.com elbidera idatzi edo bederatzi lau zurtzi bat irurogei telefonora daitu. Enchufado Salarrez Educar eluso de pantallas izeneko itzaldia bertan bera geratu da Mendialdea Guraso Elkarteak ostegunerako antolaturiko itzaldia bertan bera geratu da ostegunean bertan Lomzeren aurka manifestazioa egingo delakoz koincidentzia dela medio itzaldia bertan bera geratu da baina beste batean ekitea aurre ikusi da Eta kirolen atala irekitzeko berriozar futbol elkarteari da guzkion asteburuko partiden emaitzei eduko diegu. Erregionaleko mutileak 0-2 galdutzuten donezte betarren aurka. Neskak aldiz, zamarrontzako nesken aurkako leia irabazizuten, gol bakarra sartzearekin nahikoa izan zuten berriozarko neskatilak. Eta, jakin bezala, besterik gabeit gogora eguzki plaza puntoneten kontsultatu daitezkela gainontzeko partiden emaitzak. eta gaurko iragarpenak dio goizaldean zerua odei gutxirekin edo parte zodeitua egongo dela. Goiza aurrera joan ala odeiak ugaritu egingo dira eta zerua odeitxu geratuko zaigu tarteka oso odeitxu goizetik aurrera prezipitazio txikia egingo du. Ego mendebaldekoa aizea ulbizie biliko da arratsalde gabean ipar mendebaldera eginez temperatura minimoetan aldaketarik ez edo gutxi jetxiko dira temperatura temperatura maksimumak gutxi edo nahikoa igoko dira eta gaur ere izotz txikia gingo du. Eta hau izan da guztia, gaurko albistegiari da okionez, informazio gehiago datu zen orduetan berriozari erratiaren sintonian, FMko en.zortzean edo ordu oro interneten eguzkiplaza.neten. Muzik